بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين من يزمون تكفوا سبحانه وتعالى أنا سيما كتك جزهية سيما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا walakin Allah yafalu ma yurid tafsiri ya aya hii ya 253 katika surati al-Baqara anasema mtukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia mtume wake kwa ajili ya kumpoza moyo na kumondoshia kiu aliyokuwa nayo tilka rusul hiyo mijumbe iliyoshatangulia kutajwa akina Adam Nuhu, Shitha, Suleiman, Dawud na wengine mpaka kufikia Musa na Isa na wewe ni mmojawapo katika hiyo mijumbe hiyo iliyotajwa yote ni mijumbe ambayo tumeifadhilisha baadhi yao juu ya baadhi minhum man kallama Allah miongoni mwao kuna wale watume ambao amewasemeza Mwenyezi Mungu waziwazi ana kwa ana kama vile mtume Musa warafa baadhahum darajati na kawanyanyua Mwenyezi Mungu baadhi ya watume wake daraja za juu za vyeo wa ataina Isa ibn Maryam albayinat akifafanua zaidi Mwenyezi Mungu anasema tulimpa Isa mwana wa Maryam upambanyuzi wa ayadnahu bi ruhi alqudus tukamunga nguvu kwa roho mtakatifu Jibril walau shaa Allahu maqatala alladhina min ba'dihim na kama ingetaka Mwenyezi Mungu pasiwe na ikhtilafu zoyote na kuzozana watu wasingale tofautiana wale wote waliotangulia kabla yao wasingale tofautiana waliopita baada ya mijumbe iliyotangulia min baadi ma jaatuhumul bayinat baada ya kushakuwajia ushahidi wa wazi bainifu wa wazi kabisa wasingali tena walakin ikhtalafu lakini Mwenyezi Mungu aliwaachilia wakaanza kukhtalafiana aliwapa uhuru wakaanza kukhtalafiana faminhum man amana wa minhum man kafara miongoni mwao kuna wale walioamini na wengine wakakufuru walau shaa Allah na kama angetaka Mwenyezi Mungu makatatalu wasingalitofautiana hata chembe walakin Allah yafalu ma yurid lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya anachokitaka kwa kuwa kataka kuachia uhuru wanadamu watumie fikira zao watumie akili zao watumie mawazo yao basi kawachia na ndiyo maana ikatokea fitilafu hii tulionayo ambayo inaendelea mpaka leo na kule kukicha itakuwa haiondoki ikhtilafu hiyo mpaka mwisho wa dunia mpaka pale atakapotaka Mwenyezi Mungu kumaliza programu hii ya dunia ya nash'atul ula na kuileta nash'atul ukhra hiyo ya siku ya kiyama ya ayyuhalladhina amanu enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu anfiqu mimma razaqnakum jitoleeni mtangulize kwa ajili ya nafsi zenu kheri kutokana na baadhi ya ambavyo tumekuruzukuni baadhi ya tulivyokuruzukuni vitoeni mwasaidia wenzenu toeni min qabli an yati yaumu la yabay'u fihi wala khula kabla haijafika siku ambayo hapatakubaliwa ndani ya siku hiyo ugombozi wala urafiki wala upenzi wala shafaa wala uombezi siku hiyo itanufaisha kwa hivyo jijengeeni akiba ya kwenda kujitetea huko mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutanguliza mtakayotanguliza katika sadaka zenu na matendo yenu mema kabla haikufika siku hiyo kwani siku hiyo ikifika ubaguzi ni mmoja katika mawili imma fil jannati wa imma fis sa'ir ndio maana Mwenyezi Mungu asema walkafiruna humu zalimun na makafiri ndio waliodhulumu nafsi zao Allahu la ilaha illa huwa Mwenyezi Mungu ndiye yeye ambaye hakuna mwingine anastahili kuabudiwa hakuna mwingine anastahili kunyenyekewa hakuna mwingine anastahili kuombwa hakuna mwingine anastahili kutegemewa illa huwa isipokuwa yeye Alhayyu Mwenyezi Mungu aliona uhai wa ukweli wa uhakika na wa kudumu Al-Qayyum Mwenyezi Mungu mwenye kusimamia maendesho ya viumbe wake la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Mwenyezi Mungu ambaye hashikwi na usingizi wala ulazi hasinzi wala halali lahu ma fi samawati wa ma fi al ni milki yake vyote vilivyo mbinguni na ardhini man dha alladhi yashfa'u indahu illa bidhni mnafikiria nani atakayejitokeza kwa muombezi mbele ya Mwenyezi Mungu bila idhini yake hakuna jibu hakuna hakuna atakayeombea mbele yake Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa idhini yake wala yanfa'u shafa'atu illa liman irtada hautonufaisha siku hiyo uombezi isipokuwa kwa yule aliyeridhiwa na Mwenyezi Mungu kuombea ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Mwenyezi Mungu anajua yote matokeo yanayotokea, maendeleo yanayoendelea mbele yao viumbe vyake na nyuma yao. Wala yuhituna bi shay'in min ilmi na wala hawana uwezo wa kudhibiti kujua chochote katika elimu yake Mwenyezi Mungu. Illa bima shaa isipokuwa kile atakachotaka mwenyewe Mwenyezi Mungu kumjulisha mmojawapo katika viumbe wake au wajumbe wake wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh imeenea kursi yake Mwenyezi Mungu na kwa maana ya ufupi imeenea ilmu yake Mwenyezi Mungu imezunguka kila kitu kila kitu ilmu yake Mwenyezi Mungu imedhibiti na kuzunguka kila kitu wala yuhituna bi shay'in min ilmi wala hawadhibiti viumbe kujua chochote katika ilmu yake Mwenyezi Mungu illa bima shaa isipokuwa alichotaka kuwajulisha wasia kursiyuhu samawati wal ardh imeenea na kuzunguka na kudhibiti kursi yake Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim na wala hayamti uzito kuyahifadhi hayo Mwenyezi Mungu ya mbinguni na ardhini hayamti uzito kuyahifadhi ya mbinguni na ardhini wa huwa al-aliyyul azim na yeye ndiye mtukufu na mkubwa mwenye uwezo usio kifani la ikraha fi din hakuna haki ya kulazimishana katika dini mzingo hataki kumlazimisha mtu dini kwani mlazimishe na Mwenyezi Mungu kamuumba mwanadamu awe ni huru juu ya nafsi yake ni huru katika mazo yake ila la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd kwani umeshabainika ukweli minalghai na uongo faman yakfuru bitaghut kwa hivyo yule atakayekufuru kwa taghut sanamu atakayemkufuru sanamu wa yu'min billahi akamwamini Mwenyezi Mungu faqad istamsaka bilurwati alwuthqa huyo atakuwa ameshikamanisha na kamba madhubuti kamba ambayo la mfisama laha haina mkatiko wallahu samiun alim na Mwenyezi Mungu ni yeye tu msikivu wa kila kitu na mjuzi Allahu waliyul ladhina amanu Mwenyezi Mungu ndiye mtawala aliyetawalia mambo ya wale walioamini yukhrijuhum ametawalia mambo yao kwa ajili ya kuwatoa minadhulumati kuepusha na giza cha ujinga kiza cha ukafiri kiza cha ujeuri kiza cha barobaro anawaepusha kabisa walioamini na hayo ila nur na kuwapeleka katika mwangaza wa imani mwangaza wa ilmu mwangaza wa uadilifu mwangaza wa haki wa kushikamana na haki yukhrijunahum minan nur ila dhulumati mashaitani hao kazi wanaoifanya ni kuwatoa wao katika mwangaza na kuwapeleka kwenye viza wanaoepusha na mwangaza wa imani mwangaza wa uadilifu mwangaza wa haki tukawapeleka katika viza vya ujinga viza vya upotofu viza vya maonevu na viza vya ukafiri ulaika ashabu nari hum fiha khalidun hao ndio watu wa motoni wao ndani ya moto watabaki milele ewe mola tuepushe na moto huo katika aya ifuatayo ya 258 Mwenyezi Mungu anamweleza mtume wake kisa cha Nabii Ibrahim anasema mtukufu alam tara ila alladhina haja ibrahim hujaona wewe mkasa muhammad hujaona mkasa wa yule ambaye haja ibrahim alimfanyia mjadala ibrahim fi rabbiku kuhusu mula wake mfalme huyo sheitani huyo alimfanyia mjadala nabii ibrahim kuhusu mula wake an atahu allahul mulka kwa sababu ya kujiona kwamba yamepewa na Mwenyezi Mungu ufalme idh qala Ibrahim pale Ibrahim aliposema Rabbi alladhi yuhyi wa yumitu Mungu wangu mimi ni yule anayehuisha na kufisha Kala jeuri huyo mpotofu akasema kumjibu Ibrahim ana uhyi wa umitu na mimi nahuisha nikifisha alipotakiwa adhihirishe hoja yake hiyo akawaita watu wawili mmoja akamwambia muue huyo zake akamua na yule muuaji akamwambia waende zako ati hivyo ndio ameshahuisha na shafisha mjinga huyo Qala Ibrahim lakini Nabii Ibrahim akamwambia iko hoja nyingine akamwambia fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriqi Mwenyezi Mungu wangu mimi analeta jua kutoka mashariki ila kwenda magharibi anatoa mashariki jua likaenda magharibi fa atibiha basi wewe kama Mungu kweli wewe lifanye litoke jua minal kutoka magharibi lije mashariki kwa kuwa hana uwezo huo fabuhita talladhi kafara akadua yule kafiri ikawa hajui la kulifanya wala la kumjibu nabii Ibrahim wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin na siku zote Mwenyezi Mungu hawapi mwongozo wa kushinda watu ambao ni makafiri madhalimu nafsi zao au kalladhi marra ala qaryatin au hebu angalia kwenye kisa kingine cha yule ambaye alipita kwenye kijiji wahiya khawiyatun ala urushiha kijiji hicho ambacho kilikuwa ni kihame kimeshangukia na majumba yake yote majengo yake yameshangukia na juu viwanja kala akashaka sema kwa kushangaa yasemekana kwamba ni Uzairu huyu aliyefanya aliyepitikiwa na mkasa huu akasema anna yuhyi hadhihi llahu baada mautiha jinsi gani ambavyo anaweza Mwenyezi Mungu kukihuisha kijiji kama hichi baada ya ufu wake jibu alijibiwa fa amatahu llahu mi'ata Mwenyezi Mungu alimjibu kwa kumfisha yeye akabaki pale ni maiti muda wa mekamia muda wa mekamia akabaki pale katika eneo lile kwa ni maiti thumma ba'athahu kisha akaja kumfufua baada ya miaka 100 kala akamuuliza kam labitha umekaa muda gani hapa kabla hapa katika maeneo haya wewe Kala akasema labithu yawman au badha yawmin nimekaa siku moja au baadhi ya siku kwa kuwa aliingia katika eneo lile wakati wa alasiri na akaamka wakati wa asubuhi mwaka alioamshwa alishanganyikiwa akasema kwamba kakaa siku moja au baadhi ya siku Mwenyezi Mungu akamwambia bal labithta mi'ata amin hujui chochote umekaa wewe katika eneo hili miaka mia lakini kwa hutaki kufanya ukaidi jiangalie kwa ufupi Fanzur angalia ila taamika kwenye chakula chako washarabika na kinywaji chako lam yatasanna bado hakikuoza chakula chako na maji yako hayakuharibika bado lakini uthabitisho wa kwamba umekamekamia upande huu sasa wamdhuru ila himarika mwangalie punda wako Mat, punda wako kafa kaoza yamebaki mifupa mitupu skeleton tunakuonyesha haya uwezo wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amwambia na kuonyesha haya katika uwezo wa Mola wako ili uzingatie na ukumbuke walinajaalaka ayatan linnas na ili tukufanye wewe ni muujiza kwa watu wandhur ila al'idham sasa angalia mara ya pili kwenye ile mifupa ya yule punda kaifa nunshizuha uone namna tunavyoipanga thumma nansuha lahman kisha tunaivisha mwili bwana uzero alipoyashuhudia hayo falamma tabayyana lahu ukambainikia ukweli na uwezo wa Mwenyezi Mungu kala alisema a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir hakika kuanzia leo nimezidi kujua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ane juu ya kila kitu ni muweza ndiye ambaye juu ya kila kitu ni muweza Mwenyezi Mungu ndiye ambaye juu ya kila kitu ni muweza wa idh qala Ibrahim kumbuka tena pale aliposema Ibrahim kumwambia Mola wake Rabbi arini kaifa tuhyi almauta Ewe Mola na kuomba unionyeshe namna unavyohuisha maiti. Kala akasema Mwenyezi Mungu kumwambia Ibrahim. Awalam tu'min? Hivi umekuwa na shaka na umefikia kiasi cha kuamini? Kala bala akasema Ibrahim a ah, a ah, sina shaka na wala sio kwa siamini naamini vikutosha walakin inna qalbi lakini nataka unionyeshe ili moyo wangu utulizane qal akasema Mwenyezi Mungu fakhudh arba'atan min at-tayr basi chukua ndege wa aina nne anasemekana kwamba ndege wa aina nne hawa walikuwa ni mwanakombe nasr na kunguru na mbuni na tausi wanyama hawa ndio waliochaguliwa kuchinjwa akawachinja nabii nabii Ibrahim akawakatakata tukagawa mafungu manne kama alivyoagizwa na Mwenyezi Mungu akaambiwa thumma ja'al khudh arba'atan min at-tayr chukua aina nne za ndege fasuluhunna ilayka uzikate kate ndege hao sehemu zao thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a kisha uzigawe nyama zake nyama zao nyama hao mafungu manne uweke katika kila jabali katika majabali yaliyokuzunguka fungu la nyama hizo za hao ndege zilizochanganyishwa thumma du'uhunna kisha uwaite yatina kasaya watakujia haraka kila mmoja atakujia kwa sababu aliambiwa vichwa vyake tu abaki navyo yeye ikawa akimwita nasara katoka kule zinyama zake zilizochukuliwa zilizowekwa kule zikajiunga na kujikusanya na kuja kujiunga kwenye kichwa chake mikononi kwa Ibrahim maana kombe hivyo hivyo kunguru hivyo hivyo jogoo hivyo hivyo mpaka wakatimia ndege wanne hawa kwa hivyo baada ya kukamilika na kuwaita ndege wale kula mmoja akaja kuchukua sehemu ya kichwa chake mkononi kwa Nabii Ibrahim alisema a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir na Mwenyezi Mungu akamwambia wa'lam anna Allah azizun hakim Nataka uelewe Ibrahim zaidi ya hayo kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mshindi pekee na mwenye hikma. Mathalu alladhina yunfikuna mwalahum fi sabilillah. Mwenyezi Mungu anabainisha katika aya hii namna anavyombarikia mja wake anayefanya mambo ya kheri. Anatoa sadaka, anatoa msaada kwa wanzake maskini, Anasema mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah mfano wa wale ambao wanatoa mali zao katika taa ya Mwenyezi Mungu kama habati na nabatati sab'a sanabila sadaka zao hizo ni mfano wa punje mmoja uliooteshwa ukatoa miche saba fi kulli sumbulatin mi'atu habba kila mashuke saba kila shuke moja katika mashuke saba yale mkawa mna chembe mia Chembe moja ndio asili yake. Lakini nitesha mashuke saba. Na kila shuke moja punje mia. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Na Mwenyezi Mungu humtilia maradufu anayemtaka katika waja wake na Mwenyezi Mungu eh, ana nafasi kubwa ya kuwa kirimu na kuwa jazia kheri waja wake na wapenzi hasa wapenzi wake wa imani alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah wale ambao wanatoa mali zao katika taa Mwenyezi Mungu thumma la yutbiuna ma anfaqu manan wala adha kisha akawa hakufuatisha kwa kile walichokitoa hakufuatisha makero masimbulizi wala makero aina yote lahum ajruhum inda rabbihim watapata malipo yao kwa Mola wao wala khawfun alaihim wala hawatafikuna namna yote ya hofu wala hum yahzanun wala hawatahuzunika Allahumma janna ya karim بتذكيرك منتفعين ولكتابك نبيك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا اولادنا واخواننا وأحباءنا جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii ya 264 qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim kauli njema wa maghfiratun msamaha kauli njema maneno mazuri na kusameheana wanapo watu wanapokoseana khairun ni jambo jema sana na lolipenda Mwenyezi Mungu min sadaqati yatba'uha adha kushinda sadaka itakayofuatiliwa na makero wallahu ghaniyun halim na Mwenyezi Mungu ni tajiri na mpole ya ayyuhalladhina amanu enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha msizibatilishe sadaka zenu kwa masimbulizi na makero kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas mkawa kama yule aliyetoa mali zake kwa kujunisha kwa watu wala yu'minu billahi wala ikawa muamini Mwenyezi Mungu wala yawmil akhir na siku ya mwisho famathaluhu mfano wake mtoaji sadaka wa namna hii kamathali safwanin alayhi turab ni mfano wa jiwe mangu safwani jiwe mangu jiwe la kinomo alaihi turabu lilowekwa juu yake mchanga fa asabahu wabilun kisha likapigwa na wingu mchanga ule ubaki hata chembe wote tukula na maji fatarakahu sadda maji yale yakaliacha jabali hilo jiwe hilo sadda kavu hapana hata chembe ya mchanga na wao basi hali yao ni hiyo vile wanapotoa sadaka wanajifunika thawabu lakini wanaposimfulia ile zisabu zote zinachukuliwa na wingu la hiyo ria na masimulizi la yakdiruna ala shay'in mimma kasabu hawawezi kujipatia chochote katika yale mazuri waliyofanya wallahu la yahdi alqauma alkafirin na Mwenyezi Mungu hawaongozi kwenye mafanikio watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu makafiri wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati na mfano wa wale wanaotoa mali zao kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu watathbita min anfusihim wanaotoa kwa ajili ya kuthibitifu wa nafsi zao kama thali jannati birabwa mfano wake ni bustani iliyo katika kilima hivi bustani hiyo ikawa fasaba hawabidu ikafikwa na mvua nzuri mvua ya manyonyoto mvua nyepesi ikanawirisha mimea iliyoko juu ya bustani hiyo kwani bastani hiyo ikesha kuwa katika hali hiyo faatat ukulaha dhaifaini huleta matunda yake mara mbili kwani bustani kama hiyo haikosi kuleta manufaa fa illam yusibha wabilun fatalu kwani ikiwa haikufikwa na mvua basi unatosha umande tu wa alfajiri umande hutosha kuihuisha mimea iliyoko juu ya kijilima kama hicho wallahu bima tamaluna basir na Mwenyezi Mungu yote unayofanya anayaona ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun hivi anapenda mmoja wenu awe anayo bustani minakhili ya mitende wa anabi na mizabibu tajri min tahtiha al-anhar ambayo bustani hiyo inapitiwa chini yake na maji ya mito lahu fiha min kulli thamarat na akawa nayo bwana huyo ndani ya bustani yake hiyo kila aina za matunda wa asabahu alkibaru kisha akafikwa na uzee walahu dhuriyatun dhafa na kawa watoto wake ni wachanga asabaha isarun fi narun kisha shamba hilo likafikwa na upepo wa moto ndani yake na moto huo fa harakati ukaunguza mazao yaliyomo fakadhalika yubayinu Allahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun kwa mifano hii Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake za hikma na falsafa kwa wale ambao wanakaa wakafikiri. Kwani sadaka unapoitoa unaimarisha akheri zako. Unaposimbulia unazifuta akheri hizo. Kwa hivyo unakuwa wewe kama jiwe la kinoo lililowekewa mchanga juu yake alafu likapigwa na wingu la mvua. Mchanga ule unachukuliwa wote na maji, jiwe likabaki tupu basi ni wewe unaoitoa sadaka zako halafu ukasimbulia ukajifaharisha kwayo inakuwa inakwenda tupu kabisa ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu amfiku min tayyibati ma kasabtum jitoleeni sadaka kutokana na baadhi ya vizuri vizuri mlivyovichuma wa mimma akhrajna lakum min al-ardi na kutokana na vile ambavyo tumekuwa tosheni kutoka ardhini wala tayammamu alkhabitha minhu tunfikun na wala msikusudie vile vichafu vichafu katika hivyo ndivyo mkatoa kupelekea Mwenyezi Mungu walastum biakhidhihi ila an tughmidu fihi hali ya kuwa nyinyi kama ninapewa nyinyi hicho mnachokitoa hamwezi kupokea ile kwa kufumbia macho waalamu anna allaha ghaniyun hamid namjue kwamba Mwenyezi Mungu ni tajiri mwenye kusifika hizo fikra nazo hizo za kujifikiria kujifaharisha faharisha na kusumbulia sumbulia sadaka yenu na kujisifu hizo ni njama za sheitani shaitanu shaitani yaidukum alfaqra anakutishieni ufakiri wayamurukum bilfasha anakuamrisheni mfanye machafu wallahu yaidukum maghfiratan minhu lakini Mwenyezi Mungu anakuahidini kukupeni msamaha wa fadhila na fadhila wallahu wasi'un alim na Mwenyezi Mungu ni mwenye nafasi nzuri ya kutoa na mjuzi anamjua nani wa kumpa yu'ti alhikmata man yasha Mwenyezi Mungu humpa ilmu anayemtaka kumpa waman yu'ta alhikmata faqad utiya khairan kathira na aliyebahatika akapewa ilmu basi jamani huyo amepata khairi nyingi nyingi huyo amepata khairi nyingi jamani wama yadhakaru illa ulul albab lakini hawaonyeki wanadamu wajinga hawaonyeki isipokuwa wale wenye akili wama anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu na chochote mnachokitoa katika sadaka za chakula au matumizi kivazi au nadhartum min nadhrin au mlichokiwekea nadhiri kukitekeleza katika jambo la khairi fa inna Allaha ya'lamu basi Mwenyezi anakijua hicho wama lidhalimina min ansar na madhalimu hawana wa kuokoa hawatompata mwokozi hawatompata intubidu sadakati mkiwa mtazidhihirisha sadaka zenu ili mpate wenzenu wa kuigeni imma hiya jambo zuri mtakalokuwa mnalifanya ni hilo lakini hata hivyo wa intufuha mtazificha sadaka zenu watu utuha alfuqara na mkawapa mafakiri fahuwa khairul lakum hiyo ni bora zaidi kwenu wa yukafiru ankum min sayiatikum kufutieni Mwenyezi Mungu madhambi yenu wallahu bima yamaluna khabir na Mwenyezi Mungu yote mnayoyafanya anayajua laisa alaika hudahum Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake si jukumu lako kuongoa makafiri laisa alaika hudahum si jukumu lako kuongoa makafiri wewe ni mjumbe tu ufikishe ujumbe kwa wao kuongoka ni kwao na kwa mala wao walakin Allah yahdi man yasha Mwenyezi Mungu ndiye anemongoa anemtaka wama tumfiku min khair na chochote mtakachokitoa cha khairi fali anfusikum mjue kwamba mnijengea nafsi zenu wama tumfikuna na msiwe mwenye kutoa msiwe mwenye kutoa illa wajhi allah isipokuwa mnachokitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wama tumfiku min khair na chochote mtakachitoa katika jambo la khairi yuwafa ilaikum itatekelezwa mlipo yake kwenu wa antum la tudhlamun na wala hamtudhulumiwa enyi waislamu enyi wapenda haki ewe wapenda mazuri wapenzi wa Mwenyezi Mungu na wa na mtume wake mnachokitoa lilfuqara alladhina usiru mnachokitoa wanaostahiki kupewa ni wale mafukara ambao wamefungika fi sabilillahi katika taa ya Mwenyezi Mungu la yasatiuna daruban fil ardi ambao hawana nafasi ya kutembea katika ardhi kutafuta riziki yahsabuhumul jahilu aghniha huwa dhani watu hao kwa ule utulivu wao walipotulizana pamoja na shida walizonazo hawarapi huwa dhani aghniya ni matajiri kabisa minataafufi kutokana na kule kutosheka kwao taarifuhum bisimahum lakini utawajua tu wewe kwa alama zao la yasaluna nnasa ilhafa hawamwombi mtu hawaombi watu kabisa kwa kuwakazania wama tumfiku min la min khairin na chochote mtakachokitoa min khairi katika khairi fa inna allaha bihi alim basi Mwenyezi Mungu hicho anakijua alladhina yunfikuna mwalahum billaili wan na wale wanaotoa mali zao wakati usiku na mchana sirran walania kwa siri na kwa dhahiri falahum ajruhum inda rabbihim malipo yao yapo kwa Mola wao wala khawfun alaihim wala hum yahzanun hakuna cha kuogopesha juu yao na wala hawatafikwa na huzuni yoyote alladhina yakuluna riba na wale wanaokula riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabatu shaytan min almasih hawataweza kusimama siku ya kiyama isipokuwa kusimama mtu ambaye anatiwa mireka na shaitani kwa wazimu dhalika biannahum na hayo ni kwa sababu kwamba wao qalu wanasema innama albay'u mithlu riba biashara ni sawa sawa na riba hawaoni hawataki kutofautisha wakaona kwamba biashara Mwenyezi Mungu karuhusu riba kaikataza hawataki hapo kabisa wao wanalinganisha wanasema ni sawa sawa tu wa ahalla Allahu albay'a wa harrama riba wakati amehalalisha Mwenyezi Mungu biashara na ameharamisha riba faman ja'ahu maw'izatu min rabbih yoyote ambaye amejiliwa na mawaidha kutoka kwa Mola wake faman ja'ahu maw'izatu min rabbih fantaha akakoma kufanya miamala ya riba falahu ma salafa basi kicho kichima kwa nyuma ni halali yake wa amruhu ila Allah na hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu akitaka atamsamehe akitaka atamlipia kwa njia nyingine man aada lakini atakayerejea katika kufanya machumi ya riba faulaika ashabun nar hum fiha khalidun kwa kuwa huyu atakuwa anapiga vita anafanya vita na Mwenyezi Mungu basi huyo ni mtu wa motoni watu wa namna hiyo ni watu wa motoni wao ndani ya moto watabaki milele yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat anazifuta baraka Mwenyezi Mungu katika machumi ya riba wa yurbi sadaqat na anazitia baraka anazilea baraka katika sadaka wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim na Mwenyezi Mungu hampendi yoyote yoyote ambaye ni kafir mwingi wa madhambi innal ladhina amanu hakika wale walioamini waamilu salihati na wakafanya mazuri aqamu salata wakadumisha sala tano waata zakata wakatoa zaka lahum ajruhum inda rabbihim hao watathibitikiwa na malipo yao mbele ya Mola wao wala khawfun alaihim wala hum yahzanun na hakuna cha kuogopesha juu yao wala hawatafikwa na lolote la kuwahuzunisha ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmeamini Mwenyezi Mungu ittaqullaha wa dharuma baqiya min riba mcheni Mwenyezi Mungu na muachilie mbali mara moja palipobakia chumia riba katika machumi ya riba ya chileni mbali kabisa in kuntum mu'minin ikiwa kweli nyinyi mmeamini Mwenyezi Mungu fa illam tafalu na kama hakufanya fa illam tafalu kama hamkufanya adhanu biharbi min Allah mjue kwamba mna vita na Mwenyezi Mungu mjue kwamba mna vita na Mwenyezi Mungu wa rasuli na mtume wake wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum na mkitubia basi rasilimali zenu ni haki zenu la tadhlimun msidhulumu wala tudhlamuna wala msidhulumiwe na huyo mulefanya muamala naye wa riba akawa ana uwezo wa kurejesha hiyo riba wa inkana dhu usrati ikiwa mtu mliokopeshana ana hana uwezo wa kulipa mm, maskini fanadhiratun ila maisara basi mpeni muda mpaka apate nafasi wa anta sadaku khairul lakum na kumtasadakia ni bora kwenu in kuntum taalamun ikiwa nyinyi mnajua wataku na iogopeni enyi waislamu iogopeni enyi waja Mungu iogopeni yauman turjauna fihi ila Allah siku mtarejeshwa ndani ya siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu thumma tuwafa kullu nafsin ma kasabat ambapo italipwa kila nafsi kwa machumi chuma wa hum la yudhlamu na wala hawatudhulumiwa Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya 282 ya surat al-Baqara aya yenyewe ndiyo aya refu kushinda zote katika aya za Qur'an tukufu anasema Mwenyezi Mungu ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu idha talayatum bidaini mtakapokopeshana madeni yoyote ila ajali musamma madeni atakaofuatana na muda maalumu unajulikanwa faktubu iandikeni deni iandikeni waliyaktub bainakum katibun bil adli namchagueni awe mwandishi baina yenu mtu mwandishi mwenye uadilifu wala ya aba katibu na huyo atakayechaguliwa kuwa mwandishi asikatae asikatae an yaktuba kuandika deni kama alamahullah kama alivyofundishwa na Mwenyezi Mungu fali yaktub na aliandike deni waliyumli lilladhi alayhi alhaqu na atoe dictation maelezo ya maandishi hayo atoe yule ambaye anadaiwa yule alladhi alayhi alhaqu yule ambaye juu yake deni waliyattaqillaha rabbah na katika kuelezea deni hilo asijakafafiliza hata kidogo amuogope Mwenyezi Mungu ambaye ni mlezi wake wala yabkhas minhu shay'a na wala asijakapunguza katika hiyo haki anadaiwa chochote in inkana alladhi alayhi alhaq na endapo akawa huyo anayedaiwa safiha hana nadhari mzuri au dhaifa au ni mdogo au la yastatiu an yumilla huwa au hawezi kujieleza mwenyewe kutokana na uzee au ugonjwa falyumlil waliyuhu basi natoe maelezo ya maandishi hayo walii wake na huyo walii aje kuyaeleza haya maelezo ya deni hilo bila adili kwa uadilifu wastashhidu shahidaini min rijalikum na shuhudisheni eh na mashahidi wawili katika maandishi mtakaoandikiana katika wanaume wenu watu wazima fa illam yakuna rajulan kana kama hakupatikana wanaume wawili farajulun wa imra'atan basi nishuhudisheni mwanamume mmoja na wanawake wawili mimman tardhauna min ashuhada katika wale mnaowakubali katika mashahidi hii antadilla ihdahuma kule kufanya wanawake wawili kwa mmoja mwanamume ili asije kasahau mmoja katika wawili hao fatudhakira ihdahuma al-ukhra ili apate nafasi ya kumkumbusha huyo mwingine kumkumbusha mwenzake wala yaaba shuhadau an idha maduu na wala kataa mashahidi watakapoitwa kwenda kutoa ushahidi wala tasamu an taktubu na wala msidharau kuandika deni haki mnodeyana saghiran au kabira iwe ni ndogo au kubwa iandikeni ila ajali kwa kuainisha muda wake wa kulipana dhalikum aqsatu inda Allah huwa ndio adilifu kwa Mwenyezi Mungu akwamu na usimamaji wa haki usimamiaji wa haki li shahada katika ushahidi wa adna huwa ndio utaratibu wa karibu sana alla tartabu ya kukondosheni ninyi katika na mashaka ila an takuna tijaratan hadira isipokuwa iwe miamala yenu mnayoyafanya ni biashara za papo kwa papo ikiwa mnauziana papo kwa papo unatoa pesa unapewa kitu chako unachokitaka hii hakuna ulazima wa kuandikiana lakini hata hivyo kwa mujibu wa maendeleo ya kisasa ndio yenekewa mpaka mambo ya hizo biashara ya papo papo kuandikiana risiti kutokana na ujanja ambao watu wanashaanza eh, kudanganyana danganyana na kutapeliana tapeliana kwa hivyo hili ni agizo kutoka katika Qur'an tukufu falaisa alaikum junahu alla taktubu anasema ikiwa ni biashara ya papo papo hakuna wajibu juu yenu kuandika na wala hamna dhambi kuto kuandika wa ashhidu idha tabayatum lakini shuhudishaneni wakati mnapouziana wala yudar katibun wala shahid na sijakafanyiwa madhara mwandishi wala shahidi wa in na kama mtafanya hivyo fa innahu fusuqun bikum ujue kwamba huo ni uhuni na udhalimu unaofanyika kutokana nyinyi wattaqullaha muogopeni Mwenyezi Mungu wa yuallimukumullah mkifanya hivyo Mwenyezi Mungu atakufundisheni mengi yenye hekima na faida kwenu atakufundisha Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba njia ya kupata ilmu na ufafanuzi wa mambo ni kuifanyia kazi ile ilmu ulionayo wallahu bikulli shay'in alim na Mwenyezi Mungu kila kitu anakijua wa in kuntum ala safari aya ya 283 ikiwa mtakuwa ndani ya safari wala mtajidu katiba na mkawa hamkumpata mwandishi farihanu makbuda basi yake rahani iliyokabidhiwa peaneni rahani zilizokabidhiwa fa in amina ba'dukum ba'dha lakini ikiwa mtaaminiana baadhi yenu kumwamini mwenzake falyuaddi alladhi utumina amanata basi na jitahidi huyo atakayoaminiwa awe mtekelezaji wa uaminifu waliyattaqillaha rabba amuogope Mwenyezi Mungu mlezi wake wala taktumu shahadata wala msifiche ushahidi man yaktumha na yote atakayoficha ushahidi fa innahu athimun qalbuhu ajijue kwamba yeye ndiye mwenye kufanya dhambi moyo wake wallahu bima taamaluna alim Mwenyezi Mungu yote mnayoyafanya anayajua lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh inamthibitikia Mwenyezi Mungu vyote vilivyoko mbinguni na ardhini ni mali yake Mwenyezi Mungu wa intubdu ma fi anfusikum wa tukfuhu yuhasibkum bihi na kama mtadhihirisha yaliyomo ndani ya nafsi zenu au mkayaficha basi atakulipeni Mwenyezi Mungu yuhasibukum bila atakulipeni Mwenyezi Mungu kwa sababu hafichikiwi na jambo fayaghfiru liman yasha wa tamsame anataka kumsame wa yu'adhibu man yasha wa tamadhibu anataka kumwadhibu wallahu ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu juu kila kitu ni muweza amana ar-rasul Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba amesema kweli mjumbe wake Muhammad bin Abdullah amesema kweli bima unzila ilayhi kwa kila alichoteremshiwa kilichoteremshwa kwake mirabbihi kutoka kwa Mola wake mlezi walmu'minuna na waumini kullun amana wote na wameamini kufuatana imani ya mtume wao wa malaikatihi vile vile waamini malaika wa kutubihi na wameamini vitabu vya Mwenyezi Mungu wa rusuli wameamini mitume ya Mwenyezi Mungu wakasema wakajilabu kusema la nufariku baina ahadin min rusuli hatuko tayari kutofautisha kati ya yoyote miongoni mwa mijumbe yake Mwenyezi Mungu mijumbe yake Mwenyezi Mungu yote tuniamini kwa umoja kwamba ni wajumbe wa kweli waliokuja na haki kuwaongoza wao kwa haki na kutekeleza uadilifu wakalu na wakisha wakasema watu waumini hao sami'na wa atana ya rabbana sisi tumesikia na tumetii ghufranaka msamaha wako tunaoomba rabbana emlezi wetu wa ilaika almasir na kwako wewe ndio marejeo ya kila kitu Mwenyezi Mungu kwa imani hiyo aliyokuwa nayo na namna walivyojieleza hapo Mwenyezi Mungu anamwambia la yukallifu Allahu nafsan ila usaha haitenzi nguvu Mwenyezi Mungu nafsi yoyote mja wake isipokuwa kiasi ya uwezo wake laha ma kasabatu alaiha maktasabati nafsi yoyote itathibitikiwa na machumi ile ya chuma na juu yake itathibitia adhabu ya makosa ile ya chuma vile vile mazuri aliyoyachuma atalipa malipo yake na mabaya aliyoyachuma atalipa adhabu zake Rabbana waumini hawa wanasema ewe mlezi wetu mula wetu la tuakhidhna innasina tunakuomba usitupatilize tunaposahau au khata'ana au tukapokosea usitupateleze inna sina tunaposahau au akhtaan au tunapokosea rabbana mola wetu mlezi wala tahamila alaina isra usichukue juu yetu hatua nzito kama hamaltahu ala alladhina min qablina kama vile ulivyozichukua kwa wenzetu uliopita kabla yetu rabbana ewe mola wetu mlezi wala tahmil alaina wala tuhamilna wala usitubebeshe ma la taqata lana be usitubebeshe mizigo au majukumu tusiokuwa na uwezo nayo wala tuhamilna usitubebeshe ma la taqata lana be yale ambayo hatuna uwezo nayo waafu anna tusamehe waghfir lana utustirie warhamna uturehemu anta maulana kwani wewe ndiye mtawala mambo yetu fansurna kama ni hivyo tunakuomba ya rabbi utupe ushindi juu ya nafsi la mara bisoe utupe ushindi juu ya shaitani utupe ushindi juu ya makafiri utupe ushindi juu ya maadui utupe ushindi ala alqaumil kafiri juu ya watu makafiri صدق الله العظيم والعلي العظيم وبارك وبارك علينا وبلغ رسول النبي الكريم اللهم يا الله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Sura ambayo ni sura ya tatu kutokana na utaratibu wa, wa Mushaful Karim anasema Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala Alif Lam الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi bidhalika Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye makusudio yake kwa herufi hizo tatu za mkato Allahu la ilaha illa huwa Mwenyezi Mungu hakuna mwingine anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye alhayyul qayyum mwenye uhai wa kudumu usiohitajia kula wala kunywa wala kuvuta hewa mwenye uwezo wa kusimamia maendesho ya viumbe wake wote mbinguni na ardhini duniani na akhera nazala alayka alkitaba bilhaqqi ameteremsha Mwenyezi Mungu huyo kwako Muhammad kitabu cha Qur'an kwa ukweli mtupu musaddiqan lima baina yadayhi kitabu kinachosadikisha yaliyoko yaliyotangulia kabla yake katika Taurati na Injili wa anzala Taurata wal Injila min qabl na aliteremsha Taurati na Injili hapo kabla ya Qur'an hudal linnasi wa anzala al-furqan hali ya kuwa ni mwongozo kwa watu na pia kateremsha kisomo cha ubaguzi cha ufafanuzi cha Qur'an innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid na wale wanaozikufuria aya za Mwenyezi Mungu washathibitikiwa wao na adhabu nzito ngumu isiyowezekana wallahu azizun dhuntiqam na Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye maangamizo inna allaha la yakhfa alayhi shay hakika Mwenyezi Mungu hakuna kinachofichikana juu yake chochote bila ardhi wala fi samaa ardhini wala mbinguni huwa alladhi yusawirukum fil arham ni yeye Mwenyezi Mungu anayekutieni sura mkiwa katika matumbo ya wazazi wenu wa kike wakumtia sura nzuri ya kupendeza anamtia yeye sura ya kawaida inamtia yeye kaifa yasha namna anavyopenda hakuna itiradhi kwake hakuna hoja la ilaha illa hu hakuna anostahiki kuabudiwa mwingine yoyote isipokuwa yeye alazizul hakim mshindi mwenye hikima huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun ni yeye Mwenyezi Mungu aliteremsha kwako Muhammad kitabu cha Qur'an minu kutokana na kitabu hicho ayatu muhkamatu kuna aya zinazoendelea kufanya kazi kuanzia toka ilipoteremshwa mpaka mwisho wa kiyama huna aya hizo ummul kitab ndiyo misingi ya kitabu wa ukharu mutashabihat pia muna ndani ya kitabu cha Qur'ani aya nyingine zilizokuwa haziko wazi fa amma alladhina fi qulubihim zaygun ama wale ambao ndani nyoyo zao mna upotofu fayattabi'una ma tashabaha minhu hujidai kufuatilia sana zile ambazo haziko wazi katika hiyo wanafanya hivyo bitigha alfitna kwa kutafuta ukorofi tu na kubaisha watu bitigha ta'wili na kutafuta kutaka kujaribu kutafuta undani wake wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah na hali ya kuwa hakuna anayeweza kuzijua aya hizo tafsiri zake kwa uhakika isipokuwa Mwenyezi Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu warasikhuna fil ilmi na wale waliozama katika ujuzi wa ukweli yakuluna wanasema amanna bihi sisi tunakiamini kitabu hichi cha Qur'ani kwa aya zake zote zilizomo kullum min indi rabbina kwani zote zinatoka kwa Mola wetu mumba wetu mlezi wetu wama yadhakkaru illa ulul albab lakini hawaonyeki wakaongozeka wakafaidika isipokuwa wenye akili wale Mwenyezi Mungu aliwapa akili timamu akili za imani akili za msimamo za ufafanuzi wa mambo wa kweli na uongo hao ndio wanonufaika rabbana oh mola wetu mlezi wetu muumba wetu la tuzigh qulubana tunakuomba usizipotoshe nyoyo zetu baada idh hadaitana baada ya kutuongoza usiziache zikapotea nyoyo zetu baada ya kuziongoza wahab lana min ladunk tupe sisi kwa kutugawia tu hatustahili lakini tugawie min ladunka rahma kutoka kwako isani innaka antal wahhab kwani wewe ndiye mtoaji rabbana oh mola wetu mlezi wetu muumba wetu mwendeshaji wetu innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi wewe ndiye mwenye uwezo wa kuwakusanya watu siku ambayo haina shaka siku ya kiyama katika siku ya kiyama ambayo haina shaka yoyote utakusanya watu wote innaka inna Allah la yukhlifu al miyad hakika Mwenyezi Mungu haendi kinyume na miadi yake innal ladhina kafaru hakika ya wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum hazitowasaidia chochote mali zao wala vizazi vyao minallahi kuwaepushia adhabu ikitoka kwa Mwenyezi Mungu shay'an chochote wa ulaika hum waqudun nar na watu hao ndiyo kiwakio cha moto moto utaripuka kwa kuni hizo za makafiri katabi ali firaun mfano wa watu hao ni kama tabia ya wale wa ya zake firaun walladhina min qablihim na makafiri wengine waliotangulia kabla ya kina Firauni watu hao kazi yao waliokuwa wakiifanya kadhabu biayatina walikadhibisha kwa aya zetu fa akhadhahumullahu bidhunubihim akawapatiliza Mwenyezi Mungu kwa madhambi yao wallahu shadidul iqab na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu qul waambie Muhammad waambie lilladhina kafaru mkafiri wanaojidai wanajilabu wanajidanganya na kudanganya wenzao waambie satughulabu na mtashindwa nyinyi kwa hoja zote watosharuna na mtakusanywa ila jahannam kwenda kuelekea kwenye jahannam wa bi'sal mihad na mahala pabaya pakulala mjani hapo qad kana lakum ayatun inatosha kwenu nyinyi mfano fi ataini katika makundi mawili ambayo iltakata yalikutana makundi mawili hayo kundi moja la waislamu na kundi moja la makafiri fi'atun tuqatilu fi sabilillah kundi moja la waumini waislamu likawa linapigania taa ya Mwenyezi Mungu wa ukhra kafira na kundi la pili likawa ni kundi la kafiri ambapo yaraunahum walikuwa wakiwaona waumini kwa ule woga waliokuja kuwa nao ndani ya zao walikiwaona waumini mithilaihi ni mara mbili kuliko wao walivyo ya laini kwa muono wa jicho tu sio hakika wallahu yuayidu binasrihi lakini hivyo ndivyo anavyofanya Mwenyezi Mungu humpa nguvu ya ushindi kwa nusura yake mayasha anayetaka kumpa na ni wale wanaomwamini ndio wanawapa inna fi dhalika la'ibratan liulil albab hakika ndani ya hayo kuna mazingatio makubwa kwa wenye akili sasa watu wakilewa waza kujiuliza mbona bazi katika zama zetu hizi makafiri wanapata ushindi mara nyingi waislamu wakashindwa ni kwamba waislamu wa leo imani zao ndogo tawakuli zao za kumtegemea Mwenyezi Mungu ni ndogo ndio maana ikawa imani zao hazifanyi kazi ukawa unashindwa tu kiorela kirahisi ni makafiri lakini kama watu watajirekebisha wakawa na imani kama aliyokuwa nayo kina masahaba kina Bilal Abu Bakar na Umar na wengineo katika masahaba basi bila shaka yote ni kama Mwenyezi Mungu alivyosema mmoja atashinda wawili katika makafiri wawili watashinda wanne katika makafiri kumi watashinda elfu katika makafiri wa alfu watashinda alfaini katika makafiri lakini ni mpaka kwanza waislamu wajirekebishe katika imani sahihi na kumtegemea kikweli kweli bila wasiwasi Mwenyezi Mungu Zuyina linnasi hubu shahawati Katika aya hii ya 14 Mwenyezi Mungu anasema wamepambiwa watu wanadamu walimwengu wamepambiwa hubu shahawati kupenda matamu matamu ya dunia minan nisaa kama vile mambo ya wanawake na watoto walqanatir na malimbikizo ya mali almukantara yaliyolimbikizwa na kutu, na kuhifadhiwa minadhahabi tokea mali za dhahabu walfidati na fedha walkhaili mafarasi almusawamati waliosomeshwa waliofundishwa vizuri wakaalimishwa vizuri na kutiwa alama walanam na wanyama ngamia ng'ombe kondoo mbuzi wal harthi na mazao eh, vitunguu batata mchele kunde na vinginevyo dhalika lakini hayo Mwenyezi Mungu anasema hayo yote mataul hayati dunia ni mastarehesho ya uhai wa dunia tu wallahu indahu husnul maab na Mwenyezi Mungu mbele yake kuna marejeo mazuri ambayo ni hayo malipo ya peponi na starehe zake za kudumu starehe ambazo hazichakai hazichoshi hazipungui bali zinaongezeka tu qul waambie muhammad aunabiukum khairin min dhalikum si vyema nikakuelezeni kitu kilicho bora zaidi kuliko hayo mastarehe ya dunia yote lilladhina taqaw kwa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu inda rabbihim watastahiki kupata mbele ya Mola wao jannatun tajri min tahtiha al-anhar kupata pepo inayopitiwa chini yake na maji ya mito khalidina fiha watabaki milele humo wa azwaju mutahhara watapata humo wake wasakatifu wasafi kabisa hawapati mafua hao wake hao hawapati uchafu aina yoyote hadi haja ndogo wala kubwa waridwanu min Allah na radhi za Mwenyezi Mungu hizo basi ndizo kubwa za kupigania ndizo jambo kubwa la kupigania mja mwenye akili na mwenye imani wa azwaju mutahhara wa ridwanu min Allah wallahu basirun bil ibad na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona vizuri waja wake na akishamwandalia kila mmoja wenu anachostahiki alladhina yaquluna waja wake Mwenyezi Mungu walioandaa na kuandalia mazuri hayo ni wale ambao katika maisha yao wanakuwa wakisema yakuluna rabbana innana amanna ewe mola sisi tumeamini faghfir lana dhunubana tustirie madhambi yetu tufutie kabisa waqina adhaban na utukinge na adhabu ya moto asabirina waja hawa walioandalia Mwenyezi Mungu malipo hayo mazuri na ya kudumu starehe za milele ni wavumilifu wasadiqin wa kweli walqanitin watiifu walmunfiqin wenye kutoa sadaka zao kwa ridha ya nafsi na kwa uzuri zaidi walmustaghfirin wenye kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu bil ashar katika nyisiku kati katikati ya nyisiku saa nane za usiku wao wanaamka wanasali wanamdhikiri Mwenyezi Mungu wanakariri Qur'ani wanamuomba Mwenyezi Mungu wanamuomba msamaha basi watu hawa sana Mwenyezi Mungu shahida Allah amethibitisha Mwenyezi Mungu annahu la ilaha illa hu kwamba hapana anastahiki kuabudiwa isipokuwa yeye wal malaikatu na malaika nao wamethibitisha hilo wa ulul ilmi na wataalamu wasomi wamethibitisha hilo qa'iman bil qisti hali ya, kusim, ya kusimama kwa uadilifu la ilaha illa huwa hapana mwingine anayostahili kuabudiwa isipokuwa yeye al hakim mshindi mwenye hikima dina inda allah alislam hakika dini imara dini ya kweli dini ya kujilazimisha nayo mja kufungamana nayo katika maisha yake yote ni dini ya Kiislamu wamakhtalafa alladhina utul kitaba na hawakutafautiana wakaopinga Uislamu wale waliopewa kitabu ila min ba'di ma ja'ahum ilm isipokuwa baada ya kuwajia wao ukweli wakaona kwamba ukweli huu usisi ndio utakaotuangusha kwa sababu sisi tunakwenda kinyume tunakwenda kombo hatuende katika njia iliyo sawa hapo wakaanza kutofautiana kitu kilichowafanya watafautiane kitu gani baghyan bainahum kwa hasada tu iliyoko ndani ya nafsi zao man yakfuru biayatina na yule atakayezikufuria biayati aya za Mwenyezi Mungu fa inna Allah sari'ul hisab waman yakfuru biayati llahi fa inna Allah sari'ul hisab atakayezikufuria aya za Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa hisabu atamlipa malipo anaofaa kulipwa bila ya kumpunja wala kumwonea fa in hajuka endapo akakujengea hoja Muhammad makafiri hao fakul waambie aslamtu wajhiya lillah mimi nimejisalimisha dhati yangu kwa Mwenyezi Mungu waman ittaba'ani mimi na leo nifuata yoyote wa qul lil ladhina utul kitaba na waambie wale waliopewa kitabu wal ummiyin wayahudi na wanasara na watu wa maka waliokuwa waliopewa kitabu waulize a aslamtum je mmeslimu fa in aslamu kama wataslimu faqad ihtadaw basi wameongoka wa in tawallaw na kama wataipa mgongo imani fa innama alaika albalagh basi wasikushughulishe juu yako ni kufikisha ujumbe tu wallahu basirun bil ibad Mwenyezi Mungu anaona vizuri hawaja wake wote innal ladhina yakfuruna biayati llah hakika ya wale wanaozikufuru aya za Mwenyezi Mungu wayaqtuluna nabiyina bighairi haqqi wakawa na mitume bila ya haki hakuna haki ya kuua mitume lakini hawa wamezidi kwa sababu wao wanapigana vita na watu wanaowatakia kheri wayaktuluna alladhina ya'muruna bilqist wanapiga vita wanakuwaua watu wanaoamrisha wao uadilifu minan nas katika watu fabashirhum wape habari biadhabin alim ya kupambana na adhabu iliyokali ulaika alladhina habitat amaluhum hao ndio ambao zimeporomoka mali zao fi dunya wal akhirah duniani mpaka yaumul qiyama wama lahum min nasiri na wala hawana hao wa kuwanusuru والله سبحانه وتعالى أعلم اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك متمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا أولادنا إخواننا أحبائنا جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين